Zeus kai Apollon Zeus kai Apollon peri toxikeis Erisdon Tou de Apollon os en teinantos to toxon kai to belos aentos Zeus to souton di Ebe hoson Apollon etokseusen houtos hois kretois ansamillo Prosto e keinon me afficestai kai gelota ofliscanusin.